Mooses het al die Israëlieten laat bij mekaar kom. Hij het vir hulle gesê, hier is die voorschriften wat die Heere vir julle gegee het, julle moet zes daar lang julle werk doen. Die zevende dag moet vir julle een heilige dag wees wat aan die Heere gewij word en waarop geris moet word. Enigeen wat op daar die dag werk, moet doodgemaak word. Op daar die dag mag julle zelfs niet vier in julle huise maak nie. Mooses het vir die vergadering van die Israëlieten gezegd dit is wat die Heere beveel het. Geef vir die Heere een vrijwillige offer uit jullie besittings. Almal wat bereid is, kan enig iets van die volgende vir die Heere bring, goud, zilver of koper, blauw, pers en bloedrooie wolstof, linne, bokhaar, rooie gekleerde ransvelle, gebreide velle of akasiahout, olie vir die lampe, balsem vir sulfolie en vergerige wierook, onyx en ander edelstene wat in die skouwerkleed en borstak van die priester gezet kan worden. Almal onder jullie wat die bekwaamheid het, moet kom om die dinge te maak wat die Heere gesê het, die tabernakel met sy seile boer, die hakies, die rame, die dwarsbalken en die regoppale met hulle voetstukken, die ark met sy draaute, die deksel daarop en die gordijn wat dit afskort, die tafel met die pale waaraan dit gedra word en al sy toebehore, die offerbrood, die kandelaar en alles wat daarbij hoort, sy lampies met hulle olie, die wereldkoutor en die pale waaraan dit gedra word, die sulfurie en die gerige wereld, die gordijn bij die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met alles wat daarbij hoort, sy koperrooster en die pale waaraan dit gedra word, die waskom en sy voetstuk, die materiaal vir die meer rondom die binnenhof, die regop pale en hulle voetstukke, die gordijn bij die opening van die binnenhof, die tentpenne voor die tabernakel en voor die binnenhof met hulle touwe, die speciale kleren wat die priester dra wanneer hij in die heiligdom werk, Aaron en sy seense kleren om hulle dienstwerken te doen. Almal van die vergadering is te weg van Moses af. Elkeen wat zo so gevoel het, het uit vrije wil vir die Heere iets gebring vir die tabernakel en sy toerusting, en vir die heilige kleren wat gemaakt moest worden. Allemaal wat gewillig was, zowel mans als vrouwen, het gekom en vir die Heere borstspelde, ooringe, halsenoere en voorwerpen van goud gegee. Elkeen wat blauw, pers en bloedrooie wol gehad het, of linne, of bokhaar, of rooie gekleerde ransvel, of gebreide vel, het dit vir die Heere gebring. Die wat dit kon bekostig, het vir die Heere iets van zilver of koper gebring. Elkeen wat Akasia het gehad het wat gebruikt kon worden om die meubels van die tent te maken, het dit gebring. Al die vrouwen wat bedreven was met weefwerk het gekom in blauw, pers en rooi materiaal en fijn linnen stof vir die Heere gebring. Die vrouwen wat gewillig was in dit kon doen, het bokhaar gespin. Die leiers het oniksteen en die ander edelsteene geskenk wat vir die skouwerstuk in die borstzak nodig was. Hulle het ook die spisserijen en die olie vir die kandelaar gebring, die salfolie en die gierige wierook. So het elke man en vrouw van die Israëlieten wat bereid was, vrijwillige bijdraes gemaakt om te helpen met die werk wat die Heere vir hulle dier Mooses opgedraaid. het. Mooses het vir die Israëlieten gesê, die Heere het Besaliel, die sien van Iri uit die Lidastam gekies. Godse geest geef vir om die verstand, die kennis en die vaardigheid voor die werk wat gedoen moet worden. Hij kan voorwerpen maak uit goud, zilver en koper. Hij kan jede stenen bewerk in dit monteer en ook houtsnijwerk doen. Hij is in staat om enige kunstwerk te maken. God het vir hom en Oliab, sien van Agusa maak uit die Daanstaan, die vermoe gegee om ander op te leiden. Die Heere stel hulle in staat om grafierwerk, bordierwerk en weefwerk te doen met blauw, pers en bloedrooi wol en linnen.